พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ Life of the Buddha พระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าประการ ย่อมอาจหมุนจากที่เป็นไปโดยธรรม ให้เป็นไปได้ และจากนั้นก็เป็นจากที่มนุษย์ ไรๆผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ องค์ประกอบห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า คือพระเจ้าจักรพรรดินั้น เป็นคนที่รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณที่พอเหมาะ รู้จักกาละ รู้จักบริษัท พระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าประการเหล่านี้แหละ สามารถหมุนจากที่เป็นไปได้โดยธรรมและเป็นจากที่ไกลๆ ผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ Pickles possessing five factors a wheel turning monarch sets the wheel in motion solely through the Dhamma a wheel that cannot be turned back by any hostile creature in human form. And what five? Here, A wheel-turning monarch is one who knows what is good, who knows the Dhamma, who knows the right measure, who knows the proper time, and who knows the assembly. Possessing these five factors, a wheel-turning monarch set the wheel in motion solely through the Dhamma, a wheel that cannot be turned back by any hostile creature in human form ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ก็เป็นฉะนั้น ตถาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้ ย่อมสามารถหมุนธรรมจักรอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่าได้ ให้เป็นไปได้โดยธรรมและจากนั้น ก็เป็นจักที่สมณพราหมณ์เทพมารพรม หรือไกลๆในโลก ไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือตถาคต ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะย่อมเป็นผู้รู้จากเหตุ รู้จากผล รู้จากประมาณที่พอเหมาะ รู้จากกาละ รู้จากบริษัท ลาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แหละ จึงสามารถหมุนธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่า ให้เป็นไปได้โดยธรรมและจากนั้น ก็เป็นจักที่สมณะปรามเทพมารพรม หรือไกลๆในโลก ไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ So too, Pickles, possessing five qualities the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, sets in motion the unsurpassed will of the Dhamma, solely through the Dhamma, a will that cannot be turned back by any ascetic, Brahmin, Deva, Mara, or Brahma, or by anyone in the world. And what five? Here, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, is one who knows what is good, who knows the Dhamma, who knows the right measure, who knows the proper time, who knows the assembly. Possessing these five qualities, the Tathagata sets in motion the unsurpassed will of the Dhamma. solely through the Dhamma, a will that cannot be turned back by anyone in the world. ภิกษุทั้งหลายแม้ พระเจ้า จักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็น ธรรมราชา อยู่แล้ว พระองค์ ก็ ยัง ไม่ หมุนจากอัน ไม่ มี พระราชา ให้ เป็น ไป ธรรมะนี้ แหละ เป็น พระราชา ให้ แก่ พระเจ้า จักรพรรดิ ผู้ทรงธรรม Pickles even a wheel-turning monarch is righteous king who rules by the Dhamma, does not turn the wheel without king above him. It is the Dhamma Piku, that is the king above a wheel-turning monarch, a righteous king who rules by the Dhamma. ภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นธรรมราชา ย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียว สการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตย ย่อมจัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองโดยธรรม ในหมู่ชนในราชสำนัก ในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออก ในหมู่พล ในพรามและกระบดี ในราษฎร ชาวนิคม และชนบท ในสมณะและพราม ทั้งในเนื้อและในนกภิกษุทั้งหลายจักรพรรดิผู้ประกอบในธรรม เป็นธรรมราชาผู้เช่นนี้แหละ ชื่อว่าเป็นผู้หมุนจากให้เป็นไปได้โดยธรรม และธรรมจากนั้น ก็เป็นจักที่มนุษย์ใด ๆ ผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทาน ให้หมุนกลับได้ด้วยมือ Here a wheel turning monarch is a righteous king who rules by the Dhamma relying just on the Dhamma honoring respecting and venerating the Dhamma taking the Dhamma as his standard b e t t e r and authority provides righteous protection, shelter, and guard for the people of his God. Katiya vessels for his army, for Brahmins and householders, for the people of town and countryside, for ascetic and Brahmins, for the animals and birds, having provided such righteous protection, shelter, and guard that wheel turning monarch, a righteous king who rules by the Dhamma, turn the wheel solely to the Dhamma, a wheel that cannot be turned back by any horse or creature in a human form. วิสุทธั้งหลายตถาคตก็ฉะนั้นเหมือนกัน ตถาคตเป็น อรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็น ธรรมราชา ผู้ประกอบด้วยธรรม อาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นตรงชัย มีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตย ย่อมจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา โดยการให้โอวาทว่า กายกรรมวจีกรรม มโนกรรม อย่างนี้อย่างนี้ควรประพฤติ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรประพฤติ ให้โอวาดว่า อาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดำเนิน อย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดำเนิน และให้โอวาดว่าข้ามนิคม เช่นนี้เช่นนี้ ควรอยู่อาศัย เช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัย ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้เป็นอรหันต์รัสรู้ชอบเอง เป็นธรรมราชา ผู้ประกอบด้วยธรรม ผู้เป็นเช่นนี้แหละ ชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่า ให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเดียว และจากนั้นเป็นจากที่สำนพรามเทพมารพรม หรือใครๆในโลก ไม่อาจต้านทาน ให้หมุนกลับได้ so too bhikkhus the tathagata the arahant the perfectly enlightened one the righteous king of the dhamma relying just on the dhamma honoring respecting and venerating the dhamma taking the dhamma as his standard banner and authority provides righteous protection, shelter, and guard for the pikus by saying such bodily action, verbal action, and mental action should be cultivated. Such bodily, verbal, and mental action should not be cultivated. Such livelihood should be cultivated. Such livelihood should not be cultivated such a village or town should be resorted to, such should not be resorted to. Having provided righteous protection, shelter, and guard, the Tathagata, the Arihant, the perfectly enlightened one, the righteous king of the Dhamma, set in motion the unsurpassed will of the Dhamma, solely through the Dhamma. a w i l l that cannot be turned back by any ascetic, Brahmin, Deva, Mara, or Brahma, or by anyone in the world. พิสุทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอทั้งหลาย ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่มหาชน เพื่อความอินดูแก่โลก เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูป I am delivered from all fetters, human and divine. You, because, are also delivered from all fetters, human and divine. Go now, and wander, for the gain of the many, for the welfare of the many, out of compassion for the world, for the good, for the gain, and for the welfare of gods and men, let not two of you go the same way พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในที่สุดลงรอบจงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่น้อย ก็มีอยู่ ชาติเหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับ เพราะไม่ได้ฟังธรรมชัติผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ แม้เราเองก็จะไปสู่ตำบอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม Pickles preach the doctrine which is glorious in the beginning, glorious in the middle, glorious at the end, in the spirit and in the letter, proclaimed a consummate, perfect, and pure life of holiness. There are beings whose mental eyes are covered by scaly any dust, but if the doctrine is not preached to them, they cannot attain salvation. they will understand the doctrine, and I will go also Pigus, to Uruvera, to Sena Nigama, in order to preach the doctrine. ก็เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนร้อยๆ อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีความเห็นอย่างนี้ว่า พระสมณโคดม แสดงธรรมปรารบเราคนเดียวเท่านั้น ข้อนี้ท่านอย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้น ตลอดเวลาที่ตถาคต ยังแสดงธรรมโดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียว เรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงจนกระทั่งคำสุดท้าย แห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิต อันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีความเป็นจิตเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่า เรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ I recalled teaching the Dhamma to any assembly of many hundreds, and even then, each person thinks of me, the recluse Gautama, is teaching the Dhamma, especially for me. But it should not be so regarded. The Tathagata teaches the Dhamma to others only to give them knowledge. When the talk is finished, then I steady my mind internally, quieten it, bring it to singleness, and concentrate it on that same sign of concentration as before, in which I constantly abide. เราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง เราย่อมแสดงธรรมมีเหตุผลบรามมิใช่ไม่มีเหตุผลบรามเราย่อมแสดงธรรมมีความน่าสะใจมิใช่ไม่น่าสะใจก็เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุผลพร้อม มีความน่าสะัจอยู่ดังนี้ โอวาทก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตาม อนุสาสนีก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตาม Because I teach the Dhamma through direct knowledge, not without direct knowledge. I teach the Dhamma with the basis. not without a basis. I teach the Dhamma, that is, antidotal, not one without antidotes, since I teach the Dhamma through direct knowledge, with a basis, an antidotal, and my exhortation should be acted upon, my instructions should be acted upon. ภิกษุทั้งหลาย พญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็น เหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งสี่โดยรอบ บรรลือเสียหน้าสามครั้งแล้ว ก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหาร ราชสีนั้น เมื่อตะครุบช้าง ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวมเมื่อตะครุบควายป่า ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม เมื่อตะครุบบัวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หลาหลวมเมื่อตะครุบเสือดาว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม แม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆ เช่นกระต่าย หรือแมว ก็ตะครุบ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะเหตุว่าราชสีนั้นคิดว่าเลี่ยมคูของราชสีจะได้เสื่อมเสียไปเลย ดังนี้ Because in the evening the lion the king of b e e s comes out from his lair stretches his body surveys the four quarters all around, and roars his lion roar three times. Then he sets out in search of game. If he gives a blow to an elephant, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to a buffalo, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to a cow, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to a leopard, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to any small animals, even a hare, or a cat, he gives the blow respectfully, not disrespectfully. For what reason? Thinking, let my training not be lost. พิสุทั้งหลายก็คำว่าราชสี ราชสีนี้เป็นคำแทนชื่อของตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะด้วยเหมือนกัน และการแสดงธรรมแก่บริษัทนั่นแหละ คือการบรลือสีนาฏ ของตถาคตเมื่อตถาคตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม เมื่อแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม เมื่อแสดงแก่อุบาสกหรืออุบาสิกาทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวม แม้ที่สุด แต่เมื่อแสดงแก่ปุถุชนชั้นต่ำทั่วไป เช่นคนขอทานหรือพวกปราณทั้งหลาย ก็ย่อมแสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาดหลวมเลยข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม เป็นผู้เคารพต่อธรรมหนังนี้ The lion, p i c k l e s is a d e s i n a t i o n for the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one. When the Tathagata teaches the Dhamma to any assembly, that is his lion's raw. If the Tathagata teaches the Dhamma to bhikkhus, he teaches it respectfully, not disrespectfully. If the Tathagata teaches the Dhamma to bhikkhunis, to male lay followers, to female lay followers. He teaches it respectfully, not disrespectfully. If the Tathagata teaches the Dhamma to worldling, even to food carriers and hunters, he teaches it respectfully, not disrespectfully. For what reason? because the Tathagata has respect for the Dhamma, reverence for the Dhamma. ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงใหญ่ เข้าไปอาศัยอยู่ที่ราบลุ่มใหญ่ ใกล้ป่ากว้าง เกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัย ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ก่ฝูงเนื้อกวางทั้งหลายเหล่านั้น เขาจึงปิดหนทางเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจ ของกวางเนื้อทรายเหล่านั้นเสีย เปิดทางอันตรายไว้ วางเนื้อล่อตัวผู้ไว้ตั้งเนื้อล่อตัวเมียไว้ ด้วยการกระทำอย่างนี้ เนื้อฝูงใหญ่นั้น ก็ถึงความพินาศเบาบางไปในสมัยต่อมา Suppose, because that in a wooden range there was a great low-lying marsh near, which a large herd of deer lived. Then a man appeared, desiring to ruin, harm, and bondage. He closed off the safe and good path to be travelled joyfully, and he opened up a false path and he put out a decoy and set up a dummy, so that the l a r g e herd of the year might later come upon calamity, disaster, and loss. พิสุทั้งหลาย กับเนื้อกวางฝูงใหญ่ ฝูงนั่นเอง เกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปรารถนา ความปลอดภัย เป็นประโยชน์เกื้อกูล เขาเปิดหนทางเกษมเ สะดวกไปได้ตามชอบใจของเนื้อกวางทั้งหลายเหล่านั้น ปิดหนทางอันตรายเสียถอนเนื้อล่อตัวผู้เสียทำลายเนื้อล่อตัวเมียเสีย ด้วยการกระทำอย่างนี้ เนื้อกวางฝูงใหญ่ฝูงนั้น ก็ถึงความเจริญงอกงามคับข้างในสมัยต่อมา but another man came desiring their good, welfare, and protection, and he reopened the safe and good path that led to their happiness, and he closed off the false path, and he removed the decoy, and destroyed the dummy, so that the large herd of the year might later come to growth, increase, and fulfillment. ภิสุทตายอุปมานี้เราผูกขึ้น เพื่อให้รู้เนื้อความ และนี้คือเนื้อความแห่งอุปมานั้น คือคำว่าที่ ราบลุ่มใหญ่นั้น เป็นชื่อของกาม ทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อกวาง ฝูงใหญ่นั้น เป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัย ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ฝูงกวางเนื้อสายนั้น เป็นชื่อของมาร ผู้ใจบาปคำว่าทางอันตรายนั้น เป็นชื่อของมิจฉามักอันประกอบด้วยองค์แปประการ กล่าวคือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปะ มิจฉาวาจา มิจฉากรรมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อล่อตัวผู้นั้น เป็นชื่อของนันทิราคะ คำว่าเนื้อล่อตัวเมียนั้น เป็นชื่อของอวิชชา คำว่าบุรุษ ผู้ปรารถนาความปลอดภัย เป็นประโยชน์เกื้อกูล นั้นเป็นชื่อของตถาคต ผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะคำว่าหนทางเกษม สะดวก ไปได้ตามชอบใจ นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์ด กล่าวคือสัมมาทิฏฐิ Because I have given this simile in order to convey a meaning, and this is the meaning. The great low-lying marsh is a destination for sensual pleasures the last herd of the year is a destination for beings. The man desiring their ruin, harm, and bondage is a destination for Mara, the evil one. The false path is a destination for the wrong eightfold path, that is wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. The decoy is a destination for delight and lust. The dummy is the destination for ignorance. And the man desiring their good, welfare, and protection is a destination for the Tathagata, the accomplished one, the fully enlightened one, the safe and good path to be traveled joyfully, is a term for a noble eightfold path, that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration พิสุทั้งหลายดังนี้ เป็นนั้นกล่าวได้ว่า หนทางเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจ เป็นทางที่เราเปิดแล้ว เนื้อล่อตัวผู้ เราต่อนอกแล้ว เนื้อล่อตัวเมีย เราทำลายแล้ว กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ นั่นโกนไม้ นั่นเรือนว่าง พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเบากิเลส อย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย นี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลาย so p i c u e s the safe and good path to be traveled joyfully has been reopened by me. The wrong path has been closed off, the decoy removed, the dummy destroyed. What should be done for his disciples out of compassion by a teacher who seek their welfare and has compassion for them that I have done for you? Because There are these roots of trees, these empty huts. Meditate. Do not delay, or else you will regret it later. This is my instruction to you. มิสุทั้งหลาย มีบุรุษอยู่สองคน คนหนึ่งไม่ฉลาดในเรื่องหนทาง คนหนึ่งฉลาดในเรื่องหนทาง คนที่ไม่ฉลาดในเรื่องหนทาง ได้ถามเรื่องหนทาง กับคนที่ฉลาดในเรื่องหนทาง คนผู้ฉลาดในเรื่องหนทางนั้นได้กล่าวว่า ท่านผู้เจริญ มาเถิด นี่หนทาง ท่านจงไปตามทางนี้สักครู่หนึ่ง ครั้นไปสักครู่หนึ่งแล้ว จะเห็นทางสองแพร่ง ท่านจงเว้นทางซ้ายเสีย แล้วไปตามทางขวา เมื่อไปตามทางขวาครู่หนึ่งแล้ว จะเห็นราวป่าหนาทึบ ไปตามทางนั้นอีกครู่หนึ่ง จะเห็นลุ่มน้ำใหญ่ อันมีเปลือกตม ไปตามทางนั้นอีกครู่หนึ่งแล้ว จะเห็นเหวอันโกรกชันไปตามทางนั้นอีกครู่หนึ่งแล้ว ท่านจะเห็นภูมิภาคอันสม่ำเสมอน่ารื่นรม Suppose there were two men, one unskilled in the path, the other skilled in the path. The man unskilled in the path would ask the skilled man a question about the path, and the latter would say, "Come, good man, this is the path. Go along it a little way. You will see a fork in the road. Avoid the left-hand branch, and take the right-hand branch." Go a little further, you will see a dense thicket. Go a little further, you will see a vast marshy swamp. Go a little further, you will see steep precipices. Go a little further, you will see a delightful expanse of level ground. ภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เราผูกขึ้น นี้คือเนื้อความในอุปมานั้นคำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในเรื่องหนทางนั้น เป็นคำหมายถึงปุถุชนคำว่าบุรุษ ผู้ฉลาดในเรื่องหนทางนั้น หมายถึงตถาคต ผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะคำว่าทางสองแปร่งนั้น เป็นคำหมายถึง ความเคลือบแคลงเห็นแยง้ง คือวิจิกิจฉา คำว่าทางซ้ายนั้น เป็นชื่อของมิจฉามัก อันประกอบด้วยองค์8คือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปะ เป็นต้น คำว่าทางขวานั้น เป็นคำหมายถึงอริยมรรค มีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปะ เป็นต้น คำว่าราปานาทึบนั้น เป็นคำหมายถึงอวิชชาคำว่าลุ่มน้ำมีเปลือกตมนั้น เป็นคำหมายถึงกามทั้งหลาย คำว่าเหวโกรกชันนั้น เป็นคำหมายถึงความโกรธ ความกับแกนคำว่าภูมิภาคอันสม่ำเสมอ น่ารื่นรมนั้น เป็นคำหมายถึงพระนิพพาน I have made up this simile in order to convey a message, and this is the meaning. The man unskilled in the path. This is a designation for the worldling. The man skilled in the path. This is a designation for the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one. The fogged road. This is a designation for doubt. The left-hand branch is a designation for the wrong eightfold path. That is wrong view, wrong intention, to the wrong concentration. The right hand branch, this is the destination for the noble eightfold path. That is right view, right intention, to the right concentration. The dense thicket, this is a destination for ignorance. The vast marshy swamp, that is a destination for sensual pleasures. The steep precipice. This is a destination for despair due to anger. The delightful expanse of level ground. This is the destination for the nibbana. ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก ก็ธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่า นั่นคือความเกิดด้วย ความแก่ด้วย และความตายด้วย ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แหละ ถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วใช้ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก แต่เพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่เพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก Because if these three things were not found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, would not arise in the world, and the Dhamma and disciplined proclaimed by him would not shine in the world. And what three birth, old age, and death. If these three things were not found in the world, birth, old age, and death, if these three things were not found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, would not arise in the world, and the Dhamma and discipline proclaimed by him would not shine in the world. But because these three things are found in the world, the Tathagata, the Arhant, the perfectly enlightened one, arises in the world, and the Dhamma, and disciplined, proclaimed by him, shines in the world. ก็เรื่องในดึกดำบรรพ์ เคยมีมาแล้ว พระเจ้าอุกากราช ปรารถนาจะยกราชสมบัติ ประทานแก่โอรสของพระเมสีที่โปรดปรานต้องพระราชฤทัย จึงได้ขับราชกุมาร ผู้มีอายุแก่กว่า คือเจ้าอุกากมุก กรกันทุหัทินิกะ และสินีบุระออกจากราชอาณาจักร ไปตั้งสำนักอยู่ณ ป่าสักใหญ่ ใกล้สะโบกรณี ข้างภูเขาหิมะ่าน เธอเหล่านั้นกลัวชาติจรกลกัน จึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเอง ต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอมาตว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกันหนอ ได้ทราบว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้น อยู่ที่ป่าสักใหญ่ ใกล้สะโบกรณี ข้างภูเขาหิมพานพระกุมารทั้งหลายกลัวชาติจรคนกัน จึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเอง ขณะนั้นพระเจ้าอุกากราช ทรงเปล่งอุทานว่า กุมารผู้อาหารหนอ กุมารผู้อาหารอย่างยิ่งหนอพระเหตุนั้นเป็นเดิม จึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่า สากยะเ Subma. For the Sakyans regard King Ogaga as their ancestor. At one time, King Ogaga, to whom his queen was dear and beloved, wishing to transfer the kingdom to her son, banished his elder brothers from the kingdom. Okamuka, Kurakantu, Nika and Sinipura, and these being banished, made their home on the flank of the Himalayas, beside a lotus pond, where there was a big grove of thick trees. And for fear of contaminating the stock, they cohabited with their own sisters. Then King Ogaga asked his ministers and counselors, Where are the prince living now? And they told him. At that time, King Okaka exclaimed, These are strong as thick. These prince, they are real Sakians. And that is how the Sakians got their well-known name. And the king was the ancestors of the Sakians. โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวตัวพร้อมบังเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติรู้ตัวตัวพร้อม ดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติรู้ตัวตัวพร้อม ดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุ โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวตัวพร้อม จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิต ก้าวลงสู่คันแห่งมารดา mindful and fully aware the Bodhisatta appeared in the Dusita heaven mindful and fully aware the Bodhisatta remained in the Dusita heaven and for the whole of his lifespan mindful and fully aware the Bodhisatta passed away from the Rushita heaven and descended into his mother's womb ในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่คันแห่งมารดา ในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการรักษาในที่ทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่า มนุษย์หรืออะมนุษย์ หรือใครๆก็ตาม อย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลย When the Bodhisatta had descended into his mother's womb, four young deities came to guard him at the four quarters, so that no humans or non-humans or anyone at all could harm the Bodhisatta or his mother. ในการใดที่โพธิสัตว ก้าวลงสู่การแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมมี ศีลอยู่โดยปกติ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์มันจ้ของไม่ได้ให้ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จและเว้นขาดจากการดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท When the Bodhisattva had descended into his mother's womb, she became intrinsically virtuous, refraining from killing living beings, refrain from taking what is not given, from misconduct in sensual pleasures, from foul speech, and from wines, liquors, and intoxicants, which are the basis of negligent ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดา ในการนั้น มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมไม่มีความคิด อันเจือด้วยการมกุลในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใด ๆ ไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัด When the Bodhisatta had descended into his mother's womb, no sensual thought arose in her concerning men, and she was inaccessible to any man having a lustful mind. ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดา ในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีลาบด้วยการมกุลทั้งหลาย มารดาแห่งโพธิสัตว์นั้น เอิบอิ่มด้วยการมกุลทั้งห้าเพียบพร้อมด้วยการมกุลทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ When the Bodhisatta had descended into his mother's womb, she obtains the five c o r d s of sensual pleasure, and furnished and endowed with them, she e n j o i n e d herself with them. ในการใดที่โพธิสัตว์ ก้าวลงสู่คันแห่งมารดา ในการนั้น มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีอาพาธใดๆ มีความสุขไม่อ่อนเปลี่ยอันหนึ่ง มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดา มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ มีอินทรีย์ไม่สาม เหมือนอย่างบ้า แก้วไพ่ทูลอันงดงาม โชดช่วงสดใสเช่รในดีแล้ว มีได้รอ อยู่ในแก้วนั้น สีเขียว เหลืองแกมเขียว แดง ขาว หรือเหลือง ก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดี เอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้ว ย่อมมองเห็นชัดเจนว่า นี้แก้วไพทูลอันงดงามโชดช่วงสดใส เจรไนดีแล้ว นี้ได้ ซึ่งร้อยอยู่ในแก้วนั้น จะเป็นสีเขียว เหลืองแกมเขียว แดง ขาว หรือเหลืองก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดี เอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้ว ย่อมมองเห็นชัดเจนว่า นี้แก้วใบทูล อันงดงามโชดช่วงสดใส เชื่อนันไหนดีแล้ว นี้ได้ ร้อยอยู่ในแก้วนั้น นี้ฉันใด ที่มารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่มีอาพาธ มีความสบายไม่อ่อนเปลี่ย และเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในคัน มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ มีอินทรีย์ไม่สาม When the Bodhisattva had descended into his mother's womb, no kind of affliction arose in her. She was blissful and free from bodily fatigue, She saw the Bodhisatta within her womb, with all his limbs lacking no faculty. Suppose the blue, yellow, red, white, or brown thread were shrunk through the fine blue gem of purest water, egg faceted, well cut, and a man with good sight were to take it in his hand and reveal it thus this is a fine bureau gem of purest water, egg-faceted, well cut, and through it is strung a blue, yellow, red, white, or brown thread. So too, when the Bodhisatta had descended into his mother's womb, she saw the Bodhisatta within the womb, without his limbs, lacking no faculty. หญิงอื่นๆ อุ้มกันไว้เก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้าง แล้วจึงคลอด ส่วนม่านได้แห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้น ย่อมอุ้มคันไว้สิบเดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอด Other women give birth after carrying the child in the womb for nine or ten months, but not so the Bodhisatta's v mother, the Bodhisatta's v mother gave birth to him after carrying him in her womb for exactly ten months. หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้าง นอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นเช่นนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว และเมื่อโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา ในการนั้น เทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อน ส่วนมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมเข้ารับต่อในภายหลัง และเมื่อโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา ยังไม่ดันถึงแผ่นดิน เทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดา ทูลว่า ม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้ว Other w o m a n gave birth, seated or lying down, but not so the Bodhisatta's mother. The Bodhisatta's mother gave birth to him, standing up. When the Bodhisatta came forth from his mother's womb, First deities received him, then human beings. When the bodhisattva came forth from his mother's womb, he did not touch the earth. The four young deities received him and set him before his mother, saying, "Rejoice, O Queen! A son of great power has been born to you." ในการใด พิโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา เป็นผู้สะอาดหมดจด ไม่เปื้อนด้วยเมือก ไม่เปื้อนด้วยเสมหะ ไม่เปื้อนด้วยเลือด ไม่เปื้อนด้วยหนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใด ๆ เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียว เหมือนอย่างว่าแก้วมณี ที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลียง อันนำมาแต่แกวนกาสี แก้วก็ไม่เปื้อนผ้า ผ้าก็ไม่เปื้อนแก้ว ข้อนั้นเปรตเรยเล่า เปรตว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างจันในก็ฉะนั้น ที่โพธิสัตว์เมื่อออกจากท้องแห่งมารดา ก็เป็นผู้สะอาดหมดจดมาทีเดียว When the Bodhisatta came forth from his mother's womb, he came forth u n s e a l e d unsmeared by water or humours, or blood or any kind of impurity, clean and unsullied. Suppose there were a gem placed on khasi cloth, then the gem would not smear the cloth, or the cloth the gem. Why is that? Because the purity of both. So too, when the Bodhisatta came forth from his mother's womb, clean and unsealed. ในการใดที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา ในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อ ปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่ง ร้อนท่อหนึ่ง อันเขาใช้ในกิจอันเดืองด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดา when the Bodhisatta came forth from his mother's womb, two jets of water appeared to pour from the sky, one cool and one warm, for bathing the Bodhisatta and his mother. โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้ เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันเสมอ มีพระพักทางทิศเหนือ ก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉาดสีขาวกั้นอยู่หน้าเบื้องบน ย่อมเหลียวดูที่ทั้งหลาย และกล่าวอาสพีวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มี as soon as The Bodhisatta was born. He stood firmly with his feet on the ground. Then he took seven steps, facing north, and with a white parasol held over him, he surveyed each quarter and uttered the words of the leader of the herd. I am the highest in the world. I am the best in the world. I am the foremost in the world. This is my last birth. Now there is no renewal of being for me. ในการใดที่โพธิสัตว์ออกจากท้องแห่งมารดา ในการนั้น แสงสว่างโนรานจนนาประมาณไม่ได้ ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบันดาลได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก ปรมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ถึงแม้ในโลกันตาริกันนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนอนตการจุนาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ที่มีฤทธิ์และอนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้น แม้ในที่นั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกัน สัตว์ที่อยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยสัตว์ผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันเลยนี่ และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหว สั่นสะท้านสะเตือน แสงสว่างโนรานจนหาประมาณไม่ได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก เกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ When the Bodhisatta came forth from his mother's womb, then a great immeasurable light, surpassing the splendor of the deities, appeared in the world. with its deities, its maras, and its Brahma, in this generation with its recluses and Brahmin, with its prince and its people, and even in those abysmal world, in the spaces of vacancy, gloom, and other darkness, where the moon and the sun, mighty and powerful as they are, cannot make their light prevail. There too, a great immeasurable light, surpassing the splendor of deities, appeared, and the beings reborn there perceived each other by that light, saying, "So indeed, sir, there are other beings reborn here." And the ten thousand fold world system shook and quaked and trembled. and there too, the great immeasurable light, surpassing the splendor of deities, appeared. พิสุทั้งหลาย มหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาบุริสลักษณะ32ประการต่อไปนี้ ย่อมมีกติเป็นสอง หาเป็นอย่างอื่นไม่ คือถ้าเป็นกรวาดย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแควนจรดมาสมุดทั้งสี่เป็นที่สุด มีชนบทอันบริบูรณ์ ประกอบด้วยแก้วเจ็ประการแก้วเจ็ประการย่อมเกิดแก่มาบุรุษนั้น คือจากแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว กระดาบดีแก้ว และปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบุตรผู้กล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้า อันไกลๆจะย่ำยีไม่ได้ ตามเสด็จกว่าหนึ่งพัน หมาบุรุษนั้น ชนะแล้ว ครอบครองแผ่นดิน มีผืนหมาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบ ไม่มีหลักตอ เส้นหนามเป็นผู้มั่งคั่ง เบิกบานกเกษมร่มเย็น ปราศจากเสนียด คือโจรจงครอบครองโดยธรรม อันสม่ำเสมอ มิใช่โดยอาทยาและสัตราถ้าออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอยู่ ย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลก Because there are these thirty-two marks peculiar to a great man, and for the great man who possesses them. only two careers are open. If he leaves the household alive, he will become a ruler, a wheel-turning righteous monarch of the law, conqueror of the four quarters, who has established the security of his realm and is possessed of the seven treasures. They are the wheel treasure, the elephant treasure, the horse treasure, the jewel treasure, the woman treasure, the householder treasure, and as seventh, the counselor treasure. He has more than a thousand sons, who are heroes of heroic status, conquerors of the hostile army. He dwells having conquered his secret land, without stick or sword, but by the law But if he goes forth from the household alive into homelessness, he will become an arahant, a perfectly enlightened Buddha, who has drawn back the veil from the world. ภิกษุทั้งหลายก็มหาปุริสัลักษณะ 32 ประการนั้น คืออย่างไรเล่า คือมหาบุรุษ มีพื้นเท้า สม่ำเสมอ What are these thirty-two marks. He has feet with level tread. This is one of the marks of a great man. สองมหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพัน On the soles of his feet are wheels with a thousand spokes, complete with folio. and h o p s มหาบุรุษมีส้นเท้ายาว he has projecting heels 4. มหาบุรุษมีข้อนิ้วยาว he has long fingers and toes 5. มหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน he has soft and tender hands and feet 6. มหาบุรุษ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้า ดุจตาข่าย His hands and feet are net-like 7. มหาบุรุษ มีข้อเท้าอยู่สูง He has high-rise a n g l e s 8. มหาบุรุษ มีแข้งดุจแข้งเนื้อสาย His legs are like an antelope's 9. มหาบุรุษ ยืนไม่ย่อตัวลง แตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง standing and without bending he can touch and rub his knees with either hand สิบมหาบุรุษมีองคชาตตั้งอยู่ในฝัก his male organs are enclosed in a shelf สิบเอ็ดมหาบุรุษมีสีกายดุจทอง คือมีผิวหนังดุจทอง His complexion is bright the color of gold 12. มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียด ละอองจับไม่ได้ His skin is delicate and so smooth that no dust can adhere to his body 13. มหาบุรุษมีขนกลุ่มละเส้น เส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนึ่ง His body hairs are separate, one to each paw. 14. มหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุดดอกอัญชัน His body hairs grow upwards, each each one bluish black like colorium, curling in rings to the right. 15. มหาบุรุษมีกายตรง ดุจกายพรม His body is divinely straight 16. มหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่เจ็ดแห่ง คือที่หลังมือ หลังเท้า บ่า และคอ He has seven convex surfaces 17. มหาบุรุษมีกายข้างหน้า ดุจราชสี The front part of his body is like a lion's. 18. มหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง There is no hollow between his shoulders. 19. มหาบุรุษมีส่วนทรงดุดต้นไทรกายกับวาเท่ากัน He is proportioned like a banyan tree. The height of his body is the same as the span of his outstretched arms and conversely 20. มหาบุรุษมีคอกลุ่มเกลี้ยง his bust is evenly rounded 21. มหาบุรุษมีประสาทรับรสอันเลิศ he has a perfect sense of taste 22. มหาบุรุษมีคางดุดคางราชสี He has jaws like a lion's 23. มหาบุรุษมีฟัน 44 บริบูรณ์ He has forty teeth 24. มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ His teeth are even 25. มหาบุรุษมีฟันสนิทชิดกัน There are no spaces between his teeth 26 มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงาม His canine teeth are very bright 27มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ His tongue is very long 28 มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงบรมพูดเหมือนนกกระวิก He has a Brahma-like voice like that of the Karavika bird 29. มหาบุรุษมีตาเขียวสนิทคือสีนิน His eyes are deep blue 30. มหาบุรุษมีตาดุตาวัว He has eyelashes like a cow's 31. มหาบุรุษมีอุณาโลมบางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลี The hair between his eyes is white and soft, like cotton down. 32. มหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้า His head is like a royal turban. วิสุทธ์ทั้งหลายนี้แหละคือมหาปุริสัลักษณะ32ประการของมหาบุรุษ And these are the 32 marks of a great man. เราะนั้นเมื่องานแรกนา แห่งพระบิดา เรานั่งณนะร่มไม้ว่า มีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ When my father the s a k y a n was occupied while I was sitting in a cool shade of a rose-apple tree, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure, born of seclusion. ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ดังเราจะเล่าให้ฟัง Because I was delicately nurtured, most delicately nurtured, extremely delicately nurtured. เขาขุดสะสามสะ ในวังแห่งบิดาของเรา สะหนึ่งปลูกบัวเขียว สะหนึ่งปลูกบัวหลวง สะหนึ่งปลูกบัวขาว เพื่อประโยชน์แก่เรา มิใช่ว่าจันเท่านั้นที่เราใช้ ที่มาแต่เมืองกาสี ถึงผ้าโพก เสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าหม่ม ก็ล้วนมาแต่เมืองกาสี เขาคอยกั้นสเสวตรชัดให้เรา ด้วยหวังว่า ความหนาว ความร้อน ละอองหญ้า หรือน้ำค้าง อย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืน At my father's residence, lotus ponds were made just for my enjoyment. In one of them, blue lotuses bloomed. In another, red lotuses, and in the third, white lotuses. I used no sandalwood unless it came from Kasi, and my headdress, jacket, lower garment, and upper garment were made of cloth from gauzy. By day and by night, a white canopy was held over me, so that cold and heat, dust, grass, and dew would not settle on me มีประสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาว หลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อน และหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝน เราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝน ตลอดสี่เดือนฤดูฝน ให้เขาบมเรออยู่ด้วยดนตรี อันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาทในวังของบิดาเรา เขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีจุด้วยเนื้อ แกงทาตและคนงานดาดดื่นเช่นเดียวกับที่ที่อื่น เขาให้ข้าวปลายเกลียน กับน้ำส้มแก่พวกทาสและคนใช้ I had three mansions one for the winter one for the summer and one for the rainy season I spent the four months of the rains in the rainy season mansion being entertained by musicians none of whom were male and I did not leave the mansion while in other people's homes slaves, workers, and servants are given broken rice, together with salt gruel for their meals. In my father's residence, they were given choice hill rice, meat, and boiled rice. พิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อเราเพียรพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้ มีการได้รับความประกบประงม ถึงเพียงนี้ ความคิดก็ยังมาเกิดแก่เราว่า บุรุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟัง ทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ ก็นึกอิจนาระอาใจสะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัวเองเสียเลย ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องแก่ ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้ แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แล้ว จะมาลืมตัวหินนาระอาใจเสยอิสเอียน ไม่เห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรกับเรา เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้น Amid such splendor and a delicate life, it occurred to me An uninstructed worldling, though himself subject to all age, not exempt from all age, feels repelled, humiliated, and disgusted when he sees another who is old, overlooking his own situation. Now I too am subject to all age, and am not exempt from all age. Such being the case, if I were to feel repelled, humiliated, and disgusted when seeing another who is old, that would not be proper for me. When I reflected thus, my intoxication with youth was completely abandoned. ภิสษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟัง ทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจนาระอาใจสะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัวเองเสียเลย ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้ว จะมาลืมตัวอิจนาระอาใจสะอิดสะเอียน ไม่เห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้น นั่นไม่เป็นการสมควรแก่เรา เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราได้หายไปหมดสิน้น Again it occurred to me an uninstructed waddling though himself subject to illness not exempt from illness feels repelled humiliated and disgusted when he sees another who is ill, overlooking his own situation. Now I too am subject to illness, and am not exempt from illness. Such being the case, if I were to feel repelled, humiliated, and disgusted when seeing another who is ill, that would not be proper for me. When I reflect thus, my intoxication with health, was completely abandoned พิสุทั้งหลาย บุรุชนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง ทั้งที่ตัวเองจะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ครั้นเห็นคนอื่นตาย ก็อิดนาระอาใจสะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัวเองเสียเลย มาถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ แต่ว่าเมื่อจะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้ว จะมาลืมตัวอิดนาระอาใจสีเสียน ไม่เห็นคนอื่นตายนั้น นั่นไม่เป็นการสมควรแก่เรา เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิน้น It occurred to me that an uninstructed borderling threw himself subject to death, not exempt from death, feels repelled, humiliated, and disgusted when he sees another who has died, overlooking his own situation. Now I too am subject to death, and am not exempt from death. Such being the case, if I were to feel repelled, humiliated, and disgusted when seeing another who has died. That would not be proper for me. When I reflected thus, my intoxication with life was completely abandoned. ครั้นเมื่อเรายังเป็นเครือขัดประกอบการกลองเรือนได้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมกุลทั้งห้าให้ข่าวบุมเรออยู่ด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยตา ด้วยเสียงที่ฟังได้ด้วยหู ด้วยกลิ่นนันดมได้ด้วยจมูก ด้วยรสอันลิ้มได้ด้วยลิ้น ด้วยผลตภะอันสัมผัสได้ด้วยกาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สัตว์อยากได้ รักใคร่พอใจยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในความใกล้ เป็นที่ตั้งในความกำหนัดย้อมใจ Formerly, when I lived the home life, I enjoyed myself, provided and endowed with the five gods of sensual pleasures, with forms cognizable by the eye, with sounds cognizable by the ear, with odors cognizable by the nose, with flavors cognizable by the tongue, with tangibles cognizable by the body that are r i c h for desire, agreeable, and likable, connected with sensual desire and provocative of lust. ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่น มามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ ความอร่อย และโทษต่ำซาม และอุบายเครื่องออกไปพ้น แห่งการทั้งหลายตามที่เป็นจริง จึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกาม ปราศจากความกระหายในกาม มีจิตสงบณภายในเรานั้นเห็นสัตว์อื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาม ถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินอยู่ ถูกความกระวนกระวายในกาม รุมเผาเอาอยู่ แต่ก็ยังขืนเสพกาม เราไม่ได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในการเสพกามนั้นเลยก้อนั้นเพระเหตุไปเล่าเพราะเหตุว่าคนเราถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอากุศลแล้ว ก็ยังจัดเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่นั่นเองเราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้น คืนเสพกามอีกเลย on the later occasion, having understood, as they actually are, the origin, the disappearance, the gratification, the danger, and the escape, in the case of sensual pleasures, I abandoned craving of sensual pleasures. I removed fever from sensual pleasures, and I abide without thirst with a mind inwardly at peace. I see other beings who are not free from lust for sensual pleasures, being devoured by craving for sensual pleasure, burning with fever of sensual pleasures, indulging in sensual pleasures, and I do not envy them, nor do I delight therein why is that? Because there is a delight apart from sensual pleasures, apart from unwholesome states, which surpasses even divine bliss. Since I take delight in that, I do not envy what is inferior, nor do I delight therein. พิสุทั้งหลาย เมื่อไรยังไม่ได้ ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวลงแสวงหา สิ่งที่มีความเกิดเป็น ธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็น ธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวลงแสวงหา สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้ เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหา สิ่งที่ไม่เอาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตัวเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหา สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตัวเองมีความโศก มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหา สิ่งที่มีความโศก มีความเศร้าหมอง โดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก Because before my enlightenment while I was still only an unenlightened bodhisattva I too being myself subject to birth saw what was also subject to birth being myself subject to aging, sickness, death, sorrow, and defilement, I solve what was also subject to aging, sickness, death, sorrow, and defilement. Then I consider thus, why, being myself subject to both, do I seek what is also subject to both? Why, being myself subject to aging, sickness, death, sorrow, and defilement? Do I seek what is also subject to aging, sickness, death, sorrow, and defilement? ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่า เป็นสิ่งที่มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดา คือบุตร ปรยา ท่าหญิงท่าชาย แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง ม้า โคลาเป็นสิ่งที่มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความโศก ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ไปเทิดทูนเอาไว้ เหล่านี้แหละชื่อว่า สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา มีความสมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดา ซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ ในสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้ตน ทั้งที่มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บความตาย ความโศก ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยังมัวหลงสวยหา สิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก and what may be said to be subject to birth to aging sickness death sorrow and defilement wife children men and women slaves goats sheep flood and pigs, elephants, cattle, horses, and mares. Gold and silver, these acquisitions are subject to both, are subject to sorrow, and one who is tied to these things, infatuated with them, and utterly committed to them, being himself subjected to both, subject to sorrow, seek what is also subject to both and subject to sorrow ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่า ชื่อว่าความสุขแล้ว ใครๆจะบรรลุได้โดยง่าย เป็นไม่มี ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยาก รันโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเดียวเกสายังนำจัดบริบูรณ์ด้วยยาวอันเจริญในวัตถุมหัย เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย กำลังพากันร้องไห้ น้ำตานองหน้าอยู่ เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือแล้ว before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisatta, I too thought thus: pleasure is not to be gained through pleasure; pleasure is to be gained through pain. Later, while still young, a black-haired young man, endowed with blessing of youth, in the prime of life, though my mother and father, which otherwise, and wept with tearful faces. I shaved off my hair and beard, put on the yellow robe, and went forth from home life into homelessness เรามีอายุได้สามสิบย่อนหนึ่งโดยวัย อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นกุศล29 years of age I was when I went forth to seek the good เรานั้นกรันบวชแล้วอย่างนี้ แสวงหาอยู่ว่า อะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติ ชนิดไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า ได้เข้าไปหาอาระดาบท ผู้กลมโกดแล้วขอประพฤติในธรรมวินัยนั้นด้วยอารละนาบทผู้กัมโกดได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้ว เราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลย เรากล่าวได้ทั้งยานวาดและเถรวาดด้วยอาการมาดว่าต้องโดยปากช่วยเวลาที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้น อันหนึ่งเราและสิ่งอื่นปฏิญญาได้ว่า เรารู้เราเห็น ดังนี้ เราได้บรรลุทำให้แจ้ง ซึ่งตามนั้นด้วยปัญญาอันจับไว ไม่นานเลยอารลาดาบทผู้กรรมโคตผู้เป็นอาจารย์ของเรา ได้ตั้งเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอด้วยตนแล้ว ได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่ง แต่ความรู้สึกนี้ ก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ธรรมะนี้ เป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อมและนิพพาน ก็หาไม่ แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิด ในอากินจัญญายตนาภพเท่านั้นเอง เมื่อตถาคต เห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ดนั้น จึงไม่พอใจ เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย Having gone forth in the search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Alala, Kalama, and lead the holy life in this dhamma and disciplined. Alala, Kalama, declared the base of nothingness I soon quickly learned that Dhamma, as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claim I know and see, and there were others who did likewise. I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge thus Alala Kalama, my teacher, placed me, his pupil, on an equal footing with himself, and awarded me with the highest honor. But it occurs to me, this dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana. but only to reappearance in the base of nothingness, not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. รานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐ ฝ่ายสันติ ชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า ได้ไปหาอุทกาดาบทผู้รามบุตรถึงที่สำนัก แล้วขออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วย ท่านอุตกาดาบท ผู้รามบุตร ได้ประกาศให้รู้ถึงเนวสัญญา นาสัญญายตนะแล้ว เราเล่าเรียนทำนั้นได้ฉับไวไม่นานเลย กล่าวได้ทั้งยานบาตและเตรบาตด้วยอาการมาดว่าต้องด้วยปาก ช่วเวลาที่เจรจาตอบ ตลอดการตนั้นอันหนึ่งเราและสิ่งอื่นปริญญาได้ว่า เรารู้เราเห็นดังนี้ เราได้บรรลุทำไม่แจ้งซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอันจับไวไม่นานเลยอุตกาผู้รามบุตร ได้ตั้งเราไว้ฐานะแห่งอาจารย์นั้นเดียว บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่ง แต่ความรู้สึกอันนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมานี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม หรือนิพพานก็หาไม่ แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวาสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองสถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง 8 จึงไม่พอใจในธรรมนั้น เบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปแล้ว still in search of what is wholesome seeking the supreme state of sublime peace I went to Udaka Ramaputta and said to him I want to lead the holy life in t h i s d h a r m a and discipline. Then Udaka Ramaputta declared the base of neither perception nor non-perception. I soon quickly learned that Dhamma, as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claimed that I know and see, and there were others who did likewise. I soon quickly learned that Dhamma as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went. I could speak with knowledge and assurance, and I claim I know and see, and there were others who did likewise. I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. Then Udaka Ramaputta my companion in the holy life, placed me in the position of a teacher, and accorded me with highest honor. But it occurred to me that this Dharma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana, but only to reappearance in the base of neither perception nor non-perception, not being satisfied with that dhamma, disappointed with it, I left. รานั้นเมื่อลีไปจากสำนักของอุทกะ ผู้รามบุตรแล้วสแสวงหาอยู่ว่า อะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติ ชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมกรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลา เสนานิคมพักแรมอยู่หน้าที่ตำบลนนั้น ในที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถาน มีชัดป่าเยือกเย็น แม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ มีบ้านสำหรับโคจร ตั้งอยู่โดยรอบ เราเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่า ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริง ชัดป่าเยือกเย็น แม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิท มีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดี น่าเพลินใจ ทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบ ที่นี่สมควร เพื่อจะตั้งความเปลี่ยนของกุลบุตร ผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ เราจึงนั่งพักณนะที่ตำบลนนั้นนั่นเอง โดยคิดว่า ที่นี่สมควรแล้ว เพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ still in search of what is wholesome seeking the supreme state of sublime peace I wandered by stages through the Maganta country until eventually I arrived at Uruvela, at Senanigama. There I saw an agreeable piece of ground, a delightful grove, with a clear flowing river, with pleasant smooth banks, and nearby a village for arms resort. I considered, this is an agreeable piece of ground this is delightful grove, with a clear flowing river, with pleasant smooth banks, and nearby a village for arms resort. This will serve for striving of a clan man intent on striving. And I sat down there thinking, this will serve for striving.